հին գյուղը ռսկահան սարի լանջին էր։ Համաճարակ է տարածվել եւ քարահուշցիները տեղափոխվել են Սյունիք ու հիմնել նոր շեն իրենց ծնդավայրի անունով։ Միայն Տեր Խաչատուրի Գերդաստանն է մնացել ու հաստատվել 2 կիլոմետր հեռավորությամբ մի տարածքում։ Այժմյան քարահունջում ապրում են նրա սերունդները։ Այսպես պատմեցին գյուղում քարահուշցիները միջև հիմա ուխտի են գնում Ռսկահանի գագաթին գտնվող սրբավայր։ Այնտեղ կարելի է հասնել միայն ոդկով։ Համայնքապետ Արսեն Ղահրամանյանի համար ցավոտ թեմա շոշափեցի՝ երիտասարդության գյուղում չմնալը։ շանս ուներ գյուղից գնացել։ Քանի երիտասարդ ընտանիք կա։ 5 պատերազմից հետո է երիտասարդությունը ձգտել յուղից տեղափոխվել։ Խարախունջը միշտ է այսքան փոքր եղել, քիչ բնակիչներ ունեցել։ Ոչ, ես հիշում եմ մեր սովորելի տարիներին մեր դասարանում մեր դպրոցում ահագին աշակերտներ կային։ Օրինակ ինչքան։ Մինչև 60 աշակերտ եղել է։ Որ թվականներն են։ 90-ից մինչև 2000 մինչև 95-6։ Դրանից հետո սկսեցին քարամուշտիները։ Պաճառը ո՞րն էր։ Մեծամասն ընտանիքներ առաջի պատերազմից հետո ընդուրս եկել ստեղից տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա։ Աշխատանք չի եղել գյուղում թե ինչ։ Գյուղի աշխատանքը ո՞րն է կոլտնտեսները չկային սեփական շնորհված։ Դա 98 թվականին են սեփականացրել դրանից հետո մեկը կարում էր իր հող մշակել մշակում էր մեկը չէր կարում կարողա մեծ խնդիրը դա եղել որ թողել գնացել ինչ եմ կարող ասեմ Քարահունջում փաստացի բնակվում է 107 մարդ, գրանցված է 168-ը։ Մինչև անցած դարի 90-ականները ավելի քան 60 տնտեսություն ուներ 200-ից ավելի բնակիչներով։ Ժամանակի մանկապարտեզել ունեին։ Գյուղը կիսով չափ դատարկված է։ Վերջին 3 տարում ոչ մի ընտանիք չի հեռացել, չնայած անորոշություններին, անվտանգային խնդիրներին մնացողը մնացել է ծննդավայրը Արցախը պահելու մտադրությամբ։ Պետությունն ինչ կերպ է աճակցում քարահուշցուն։ Ոչ մի ձևի էլ չի աճակցում։ Աճակցելը օրինակ Սորենի Սերմացու ատովը բանջարում ասելու ցած տարի։ Ծառերը դրամատուրում որ անվճար գյուղացիկ տնկեին, եթե ցանկությունն այգի ինելու էլի դրամատուրումա Գյուղհիմնադրամը ինչե պատերազմը անասնապահական լակեր էր տրամադրում, հիմա չկա։ Ներկայությամբ գյուղացիներին աջակցություն կարելի ասած շատ շնչի բան է։ Եղել է մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնել այգի հիմնադրել։ Կամ որ ցանկություն են հայտնել այգին հիմնելու, խնդիրը ջուրնա դիմել ենք, որ հողատարածքները ոռոգման ջուր գցեն, մինչև հիմա ոչ մի բան չկա։ Նույնիսկ գյուղում մի երկու ընտանիք կա, որ նոր այգիներ են հիմնել իրանց խոստումների վրա, որ ջուրը գցելու են, այգիները չորանոմա ջուրը չկա։ Հնարավորություն կա ռոռոկման ցանց կառուցել։ Ստուգվածա տարածքը ջուրը կա, արտեզյան ջրվորներ պիտի խփվի, բասեին պիտի սարքվի ջրամբար։ Եկել են, նայել են, ասել են անելու ենք տեսողադրության այգին են շորանում։ Գյուղացին ինչով պետք է զբաղվի, եթե ոչ հողագործությամբ, ոչ անասնապահությամբ։ Հնարավորությունը չկա, դրա համար է գյուղից դուրս է գալիս գնում, ասում է, ինչի սա պետք քարավուշ գյուղը, եթե ոչ կարում եմ հողս օգտագործեմ, ոչ կարում եմ անասուն բահել։ Բարեգործնական կազմակերպություններ կամ առանձին բարեգործներ, որ աճակցեն գյուղին, մինչև հիմա մեր բյուրոյին ոչ մի բարեգործական աջակցություն չի եղել։ Կարմիր խաչը եւս աջակցություն ցույց չի տվել։ Կարմիր խաչը մի քանի անգամ օգնություն ա տվել։ Օրինակ, այս տարի մի 6 հոգու կորմգանի սերմա ապահովել, տրակտորի վարձն ա տվել։ Վառելիքի։ Վառելիքի տրակտորի տրակտորիստի վարձ։ Վարձն ա տվել։ Անապահով տարիքներին մի քանի անգամ օգնություն ատվել։ Ինչ սանդամաթեր։ Սանդամաթեր տեսքով։ Իսկ որ թռչուններ կամ անասուններ տրամադրի։ Չէ։ Անկամ 100 ճտեր բաժանել են, հա։ ակումբը գյուղապետարանի շենքում է գտնվում, չնայած ես հակառակը կասեի։ Մշակույթի տան տնորեն Սուսանա Դանիելյանը բացում է ակումբի դռները, եւ սառը խոնավ օթը խփում է դեմքիս։ Պատերը անհյուրընկալ, անձրևաջրերի հետքերը վրան, տանիքը փոխված է, նոր պատոհաններ են տեղադրված։ Միևնույն է, թվում է տասնյակ տարիներ հետ ես գնացել։ Հանդերձարանը հիմա բուժքույր Ալինա Արստամյանի աշխատասենյակն է։ Մարտին տեղացած առադյան պատճառով փլվել է բուժկետի շենքի տանիքը։ Բուժքույրն ու մշակույթի տան տնորենը ծրտից չսարչելու համար հավաքվում են գյուղապետարանի քարտուղարի սենյակում, որտեղ փայտի վառարան է դրված։ Գյուղի հիմնական դպրոցը հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Միքայել Բեգլարյանի անունով է կոչվում։ Երբ Արցախյան շարժման տարիներին Խարահունջն առանձնացավ քերթի կոլտնտեսությունից, որոշեցին երեխաները սովորեն արդեն հայրենի գյուղում եւ ոչ քերթում։ Հանդիսությունների տան մի մասը վերափոխեցին դպրոցի։ Այս ուսումնականում 8 աշակերտ է սովորում այստեղ։ Տարբեր պատճառներով 5 երեխա ուսում է ստանում Քերթում, մեկը Մարտունում։ Գորնիձորում հանգրվանած տեղահանվածի երկու դպրոցահասակ երեխա ունեցող ընտանիքին գյուղապետը հորդորել բերել է քարահունջ, որպեսի դպրոցը չփակվի։ Այնինչ ունեցածը չեն պահում։ Տնորեն Ժաննա Լալայանը ցանոթացնում է դպրոցին։ Հիմա մենք գտնվում ենք 5-րդ, 7-րդ միացյալ համակազմ դասարաններում, պատմության կաբինետն է։ 5-րդ դասարանում ժնվա ընթացքում հայրենագիտություն, 7-րդ դասարանում համաշխարհային պատմություն։ Նույն ուսուցիչն է։ Նույն ուսուցիչը, նույն դասաժամին։ Մի դասարանի հետ հայրենագիտություն, մյուս դասարանի հետ համաշխարհային պատմություն։ 5-րդ հա, դասարանում երկու աշակերտ, 5-րդ դասարանում երկու աշակերտ, 7-րդ դասարանում մեկ աշակերտ։ Մենք գտնվում ենք 8-րդ, 9-րդ էլի համակազմ դասարաններում ֆիզիկայի ժամանակ է հանրահաշիվ, հանրահաշիվ։ հա։ Երկու աշակերտ, մի աշակերտ 8-րդ դասարան, մի աշակերտ 9-րդ դասարանում։ Ուսուցիչը միաժամանակ պիտի երկու աշակերտի հետ եւ հին նյութի հարցում եւ <laughs> նոր նյութի հաղորդում Բարեցես։ Ուրեմն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ համակազմ դասարան բայց երեք դասարանի աշակերտը օտարը չի անցնում, տունա գնացել։ Ժամերը նենց են դասավորել, որ երկրորդ, երրորդ են կարևոր ժամերը։ Միասին են 4-րդ դասարանը առանձնացրել ենք այդ կարևոր։ Այսինքն հա, յուրաքանչյուր դասարանում մեկական աշակերտ։ Հա, յուրաքանչյուր դասարանում մեկական աշակերտ։ Բազմամարդ դասարանը միայն են 5-րդ դասարան, որ երկու աշակերտ կա։ Մնացածներում մեկական աշակերտ։ Մեկական աշակերտ առաջի դասարան չունենք, 6-րդ չունենք։ Գալիք ուսումնականում առաջին դասարանում կունենա։ Գալիք ուսումնականում երկու աշակերտ ունենք։ Եթե չգնան չերտ, որովհետև հիմա դղման կապարտեզ են գնում։ Համայնքի ղեկավարը համարում է, որ սխալ բաներ շատ են արվել։ Հիմքից տներ են կառուցել վերաբնակիչների համար, ասում է, եթե մեր գյուղերում էլ կառուցեին, նորոգեին, ապա մարդիկ դժվար թե հեռանային։ Պատրաստ ենք տեղահանվածների ընդունելու, բայց ինչ առաջարկենք՝ աննորոգ հարմարությունների զուրկ տներ, գալիս նայում ու չեն վերադառնում։ Գյուղապետը շատ բան չի ուզում։ Աշխատատեղ։ Ինչ աշխատատեղ։ Գյուղացուն հնարավորություն տան իր գյուղում աշխատելու։ Իր հողը ցանել ավելի օգտակար աշխատացնելու համար։ Հողից ավելի շատ եկամուտ ստանա։ Այո, առաջի հերթին ես գտնում եմ, որ պիտի հողատարածքները ռոռոկման ջրով ապահովեն։ Եթե ռոռոկման ջուրը չկա, գյուղացին անիմաստ է։ Մեր գյուղում հող օգտագործի։ Այս տարի օրինակ ես սպասում եմ, որ մերկատվությունը ավելի ցածր ալնելու կան։ Եկող տարի 2023-ին։ Ասֆալտապատ ներհամայնքային ճանապարհ ու փլվող տներ, որոնց ընկած քարը բարձրացնող չկա պատկերներ, որոնք գյուղի զարգացման տրամաբանության մեջ չես կարողանում տեղավորել։ Ապրելը փիշի լավա, վեր միջոցներին էլի ապրելի։ Ջայլնես բաղում, անաստապանությամբ զբաղում, խոզերին բաղում։ Ջահելներ շատ կան։ Չէ։ Եթե գյուղում ամեն ինչ լավ է, ինչու երիտասարդները չեն մնում։ Երիտասարդը ճիշտ ասած վերացիմ շատ է դուսին եկալ չեց, չէ ստեղ ջահելությունը խրեջալի առաջ շատ ալալ են առաջի պատերազմը ոլող կեցալն հա նա առաջին կեցալ կեցած են ուկրաինա մեջերը մչակ ուկրաինա մարտավ այդ երևույթը հիմնականում բոլոր ջուղերում է ուղղակի մեծ ջուղերը քչանում են փոքրերը վերջանում են իսկ ամեն մի քարահուշցի իրեն հարց տվել է ինքն ինչ է արել եւ ինչ է անում, որպեսի գյուղը չվերջանա։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարի Խալաշյան։